Die woord van die Heere wat aangaande die Filisteine tot die profeet Jeremia gekomen het voordat vare Gaza verslaan het. So sê die Heere, kyk, die waters reis op uit die noorde en hulle sal een oorlopende stroom word, ja, hulle oorstroom die land in sy volheid, die stad en die wat daarin woon, en die mense sal skreeuw, en al die inwoners van die land sal huil, weens die stampgeluid van sy perde sy pote, weens die geraas van sy waans, die gedreen van sy wielen. Die vaders kyk niet om naar die kinders nie, so slap is die hande, weens die dag wat kom om al die Filisteine tot niet te maak, om van Tyrus en Sidon die laaste een uit te roe wat kan helpen. Van die Heere maak die Filisteine tot niet, die oorblijfsel van die eiland Kaftor. Een kaal plek het op Gaza gekom, Askelon is vernietig, die oorblijfsel van hulle dal. Hoe lang zal jij je stukken kerven? Wie, zwaard van die Heere, hoe lang zal jy geen rus heen nie? Keer terug in je skede, rus en wees stil, hoe zou dit rus hee, terwyl die Heere daaraan bevel gegee het teen Askelon en teen die Seeklis? Daar het hy dit besteld,